ազատվելով ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից։ Սլավիկ Ասրյանը նշանակվել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար, ազատվելով ԼՂՀ կրթության եւ գիտության նախարարի պաշտոնից։ Սպարտակ Թևոսյանը նշանակվել է ԼՂՀ ֆինանսների նախարար, ազատվելով ԼՂՀ ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնից։ Հակոբ Ղահրամանյանը ազատվել է ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնից։ Արտակ Բալայանը նշանակվել է ԼՂՀ նախագահի խորհրդական տնտեսագիտական վարչության պետ, ազատվելով ԼՂՀ կառավարության առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի պաշտոնից։ Արմինե Ալեքսանյանը նշանակվել է ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ։ ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի pedagogan կոմիտեի նախագահի տեղակալ Մաքսիմ Ալեքսանյանն ազատվել է ժամանակավորապես իրեն վերապահված ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի pedagogan կոմիտեի նախագահի պարտականությունների կատարումից։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանը, շրջանում 2015 թվականի բերքի տակ կատարվել է մոտ 8500 հեկտար հացահատիկայինների ցանց, որից 3427 հեկտար ցորեն, 5073 հեկտար գարին։ Ինքնացան գարու խորանի տարածքները կազմել 750 հեկտար, որը ևս ենթակա էր հնձման։ Շրջանում հաշվառված 56 կոմբայներից 50-ը մասնակցում են բերքահավաքին։ 2015 թվականի հուլիսի 3-ի դուրությամբ հնձվել է 7383 հեկտար հացահատիկայինների տարածքներ, որից 2365 հեկտար ծորեն 25.2 սենտիմետրին բերքատվությամբ եւ 5070 հեկտար գարի 24.7 սենտիմետրին բերքատվությամբ։ Ստացվել է 17683 տոննա համախառն բերք, հեկտարի բնի բերքատվությունը կազմել է 24.8 սենտներ։ Հացահատիկայների վերքահավաքը հիմնականում տեղափոխվել է սեփականաշնորհված եւ գյուղամերձ վարձակալված հացահատիկային տարածքներ, որտեղ ցանված են 1443 հեկտար ծորեն, 670 հեկտար գարի։ Այդ տարածքներից ցնցվել է 670 հեկտար ծորեն, 698 հեկտար գարի։ Հարտավարյային գոտում շատ քիչ ցանկատարիչները մնացել հնձի տակ, որը առաջիկա օրերին ավարտին կհասցվի։ Ներկայավակ անկորուց կազմակերպելու նպատակով զգալի աշխատանքներ են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության անձեր արտակարգ իրավիճակների ծառայության հաջորդ շրջանային բաժնի կողմից իր արագ արձագանքման հրշեջ ինչ ջոկատներով, որոնք տեղավորված են նախորդ պայմանավորված տեղերում։ Ներքաղաքի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Բարեկամներ թողարկումը շարունակում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորապ Ըրքոյանը։ Քաշաթաղի շրջանում 2014 թվականի աշնանը եւ 2015 թվականի գառնանը կատարվել ընդհանուր 13653 հեկտար հացահատիկի ցանք։ Ի տարբերություն անցած տարիների 2015-ին հացահատիկի բերկած ոչինը բարձր էր եւ միջին համախառն կազմում էր մոտ 30 ցենտներ հեկտարից։ Երկավատն անկորուց եւ ժամանակին ավարտելու նպատակով մայիսի կեսերի շրջանիշխանատար գյուղում ստեղծեց օպերատիվ շտաբ, որը ղեկավարում է շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Ցանկատարածներում տեղակայված են ակարդեհային հենակետեր, որտեղ հերթապոխվում են նաև վերջերջ ջոկատներ Հայաստան Հանրապետության Արարատի, Վայոցորի եւ Շունիքի մարզերից, ովքեր մեկ ամսից ավելի օգնության ձեռք մեկնեցին քաշաթափներին։ Հուլիսի 3-ին Շանաձորում կայացավ վերջերների պատկերատման արարողություն, որի ներկա էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Արթուր Ալթունյանը։ Սուրեն Խաչատրյանը բարձր գնահատեց Հայաստանի Հանրապետությունից եկած նշեջների ծառայությունը, որ ընթացքում 100-ից ավելի փրկարարներ նվիրված մասնակցեցին նրբեղաշիպման աշխատանքներին։ Օրերով երթապահեցին Ենակետերում։ Հայտնելով շնորհակալություն պատվոգրելով պարգևատրեց 103 գրչեր փրկարարներին։ Արթուր Արությունյանը նույնպես հայտնեց շնորհակալություն գրչերներին հայրենանվեց առության համար եւ տեղեկացրեց, որ Պետքավակից առաջ դիմելը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին, ով մեծ ծիրով համաձայնվել օժանդակել Պետքավակի աշխատանքներին։ Շունիկի Մարզի Ցիչյանի փրկարար ճոկատի ներկայացուցիչ Վահագն Ստեփանյանը տեղեկացրեց, որ իրենք 5 հոգով հունիսի 14-ից տարածքում են մասնակցել են ըրտեղաշրջման աշխատանքներին, ասաց, որ իրենց պարտականությունն ինքնինել նաև Արցախում եւ օգնել հացն անկորուստ ամբարելու գործին։ Շնորհակալություն հայտնեցին նաև Գորիցի, Մայոսորի, Արարատի, Մարզի հրշեջները, ովքեր մեկ ամսից ավելի ինչ գտնվում են տարածքում։ Շարունակ մենք թողարկումը։ Եթե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի զեկուցող Ռոբերտ Ուոլթերը չփոխի իր զեկույցի էությունը, անվանումն ու փիլիսոփայությունը, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղում անելիք չունի։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամետ Սեյդովի հայտարարությունը։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ սկզբունքորեն համագործակցության դեմ չենք, եթե Ուոլթերը փոխի իր զեկույցի էությունը, անվանումն ու փիլիսոփայությունը։ Հակառակ դեպքում նա այստեղ անելիք չունի, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նա ընդգծել է, որ զեկույցը չափազանց միակողմանի բնույթ ունի։ Եթե զեկուցողը չփոխի մտեցումը, կարող է պարզապես մեկնել Ադրբեջան եւ այնտեղ զեկույց պատրաստել, քանի որ զեկույցն այնտեղից թելադրված այնտեղից ստացված թելադրանքով է գրվում հավելել է Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայկական կողմը բացասաբար էր արձագանքել բռնության սրացում Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի գրավյալ այլ տարածքներում անվանումով զեկույցի պատրաստմանը։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունիսի 28-ից հուլիսի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաշապի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 6000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարձակ գործողություններին եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հուլիսի 3-ին ներկայ է գտնվել Շուշիում անցկացվող Շիրակ Արցախ Էքսպո 2015 ցուցահանդեսի բացմանը։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի եւ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունների աջակցությամբ իրականացված ցուցահանդեսը նպատակ ունի փորձի փոխանակման միջոցով նպաստել Արցախի երիտասարդների հիմնախնդիրների լուծմանը։ Խորհրդարանի նախագահը մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի ուղեկցությամբ շրջել է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի եւ Արցախի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունները ներկայացնող տաղավարներով եւ ցանոթացել յուրաքանչյուրի գործունեությանն ու հետագա ծրագրերին։ Ցուցահանդեսին հաջորդած քննարկմանը Աշոտ Ղուլյանը երիտասարդներին ներկայացրել է Արցախի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը եւ հասարակական գազམ་ակերպությունների ներգրավվածությունը նշված ոլորտներում արկա հիմնախնդիրների լուծմանը։ Երիտասարդների աջակցության, բազմազավակ ընտանիքների սոցիալական ապահովության եւ այլ թեմաների շուրջ էին Շիրակ Արցախ Էքսպո 2015-ի մասնակիցների խորհրդարանի նախագահին ուղղված հարցերը։ Հանդիպան ավարտին Աշոտ Ղուլյանը համոզմունք է հայտնել, որ նման հանդիպումները երկուստեք համագործակցության խթան կհանդիսանան եւ Արցախի հասարակական կազմակերպություններին ավելի ճանաչելի կդարձնեն միջազգային կառույցներին ու ծրագրերին։ Այսօր սիրված դերասան Մհեր Մկրչյանի ծննդյան օրն է նշանավոր հայ դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, կինոյի եւ թատրոնի մեծ կատակերգուն ծնվել է Գյումրիում 1930-ին։ Հայրը ցակումով մշեցի էր, իսկ մայրը վանեցի։ Գյումրիում սովորել է նկարչական ու երաժշտական դպրոցներում, միաժամանակ հաջախել է թատերական ինքնագործ խմբակ։ 1945-ից 46 թվականներին սովորել է Մռավյանի անվան թատրոնի ինքից ստուդիայում, ավարտելուց հետո 47-ին ընդգրկվել է նույն թատրոնի հիմնական խմբի մեջ։ Այս թատրոնում Մհերը խաղացել է տասնյակից ավելի մեծ ու փոքր դերեր ցուցաբերելով իր տարիքին չհամապատասխանող բարպետություն։ 1953 թվականին նա տեղափոխվել է Երևանի Սունդուկյանի անվան թատրոն, սովորել Գեղարվեստատատերական ինստիտուտում։ 1959 թվականին ռեժիսոր Համասի Մարտիրոսյանը նրան հրավիրել է նկարահանվելու 0199 կարճամետրաժ ֆիլմում, որտեղ էլ նա ստեղծել է հյութեղ մի կերպար, որը մինչև այժմ էլ հանդիսատեսը չի մոռանում։ Բարձր մասնագիտացումը, կերպարին ազգային դեմք ու դիմակից հաղորդելու կարողությունը, էկրանի ճշմարիտ զգացողությունն ու շատ այլ հատկանիշներ Մհեր Մկրչյանին հնարավորություն տվեցին դասվելու կինոարվեստի ինքնատիպ անունների շարքում։ Այդ ամենը հիանալի դրսևորվեցին Արսեն նվագախմբի տղաները, Գասպար Երանկյունի, Իշխան Մենք ենք մեր սարերը, Ամիրո Նահապետ, Գրիգոր աղա կտորմի երկինք, Իսայի խաթաբալա դերերում։ Մհեր Մկրչյանը, եթե հայ ֆիլմում հաջողությամբ մարմնավորում էր դրամատիկական կերպարներ, ապա այլ կինոստուդիաները նրան հրավիրում էին բացառապես կատագերգական դերերի համար։ Նա նկարահանվել է Կովկասի Գերուհին, Այբոլիտ 66, Միմինո, Ալիվավան եւ 40 ավազակները, Ունայնություն ունայնության ժապավեններում, որոնցում խաղացված դերակատարումները գնահատվել են պետական բարձր պարգևներով։ Մհեր Մկրչյանը մահացել է 1993 թվականին։ Գյումրիում գործում է Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարանը, որտեղ կան հարուստ նյութեր դերասանի կյանքի ստեղծագործության վերաբերյալ, ինչպես նաև նրա անձնական իրերից։ Դուք լսում եք լուրեր Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Տնջրե միջազգային փառատոնի շրջանակներում այս օրերին Արցախում է աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկան։ Այսօր երգչուհին հանդիպել է լրագրողների հետ, որ ժամանակ առաջին հարցը Ադրբեջանի սև ցուցակի մասին էր, որում իր պատվավոր տեղն է ստացել Ռուսաստանի մեծանուն երգչուհին Արցախ այցելելու պատճառով։ Я не знаю, нахожусь я там или нет, и, честно говоря, меня это очень мало волнует. Вообще, мне кажется, что что бы ни делала твоя рука, она должна делать это с добром, с сердцем. Ես չգիտեմ ներառել են ինձ սև ցուցակի մեջ, թե չէ, դա շատ քիչ է հուզում ինձ, որովհետև կարևորը այն է, որ ինչ էլ անես, ի սրտե բարի նպատակներով եւ ուրախությամբ անես։ Ես զբաղված եմ կառուցողական գործընթացով, մարդկանց ներաշխարը բացող երիտասարդներին արվեստի անհատներ դարձնելու մշակութային ծրագրերով, եւ եթե դրա համար պետք է հայտնվեմ սև ցուցակում, ապա դա միայն այդ ժողովրդի խնդիրն է։ Այդ իսկ վաճառով ինձ համար միայնուն է ինչ ցուցակում ինձ կընդգրկեն Արցախի երիտասարդ տաղանդների հետ աշխատանքը իմ մաս մասնագիտական եւ մարդկային պարտքն է։ Երկչույն անսահման տպավորված է առաջին հերթին Արցախի նախագահի հանդիպումից։ Բակո Սահակյանը խաղաղասիրության բացարձակ մարմնավորում է։ Կարևոր է, որ երկրի ղեկավարը տնտեսությունից քաղաքականությունից վերադասում մշակույթը, եթե չկա մշակույթ, ապա անկում կապրի եւ տնտեսությունը եւ քաղաքականությունը, որովհետեւ մարդիկ չեն կարող լիաթոք շնչել։ Եթե քո հոգին չի լացում, քո սիրտը բաց չէ աշխարհի արչև, ապա դա մեծ աղետ է, ասում է երկչույն։ Կազարնովսկայան տպավորված է նաև արցախցի երկիշների ձայնային տվյալներով երաժշտական կատարյալ լսողությամբ։ Ինձ թվում է, ինչպես Իտալիայում, այստեղ բոլորը երկել գիտեն, բացի դրանից չկա այն անհիմն ինքնահավանությունը, որ միշտ ուղեկցում է տաղանդներին։ А здесь Այստեղ այլ է, այստեղ մարդկանց սրտերը բաց են, պատրաստ են քեզ լսելու, ունեն խորհրդակցելու, ավելին իմանալու մեծ ցանկություն։ Իսկ երբ ես տեսնում եմ այդպիսի անկեղծություն, պատրաստակամություն, ինձ համար երիցս հաճելի է դառնում աշխատել, ասել է երկչույն։ Լյուբով Կազարնովսկան խոստացել է նաև, որ սա առաջին, սակայն վերջին այցը չէ Արցախ։ Ընդամենը մի քանի ամիս անց հանրահայտ երկչույն նորից կայցելի արդեն հարազատ դարձած փոքրիկ երկիրը։ Բելլալալայան այսօր Այսօր ԱՄՆ նշում է անկախության օրը։ Հուլիսի 4-ը որպես ազատ եւ անկախ երկիր ԱՄՆ-ի ծննդյան օր է համարվում։ 1776 թվականի հուլիսի 4-ին ԱՄՆ 13 նահանգի ներկայացուցիչները Ֆիլադելֆիայի քաղաքային խորհրդում ստորագրեցին մի փաստաթուղթ, որը Միացյալ Նահանգները հրճակեց որպես բրիտանական դակավորությունից անկախ պետություն։ Մեծ Բրիտանիայի ցանկախանալու անհրաժեշտություն կար դեռ 1775 թվականի ապրիլին հանուն Հյուսիսային Ամերիկայի անկախության բռնկված ռազմական գործողություններից հետո։ 1870 թվականին ԱՄՆ կոնգրեսը հուլիսի 4-ը հայտարարեց պետական տոն։ Անկախության օրը ԱՄՆ-ի հիմնական պետական տոնն է, որը նշվում է ի նշանավորումն անկախության հռչակագրի ընդունման ֆուտբոլասերների համար։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության ակումբների միջև պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի 2015-16 թվականների մրցումների անցկացման կանոնակարգը։ Հայաստանի 2015-ից 16 թվականների բարձրագույն խմբի առաջնությանը, որը կանցկացվի 4 շրջանով, կմասնակցի 8 թիմ՝ Փյունիկ, Ուլիս, Շիրակ, Ալաշկերտ, Միկա, Գանձասար, Կապան, Բանանց եւ Արարատ։ Առաջնությունը կմեկնարկի օգոստոսի 1 Դորտմունդի Բորուսիան նախապատրաստվելով գալիք մրցաշրջանի ստուգողական հանդիպում է անցկացրել Գերմանիայի 5-րդ լիգայի ներկայացուցիչ Ռեդե Ակումբի հետ։ Բորուսյան այս խաղում 5 անպատասխան գնդակ է ուղարկել մրցակցի դարպասը։ Հայաստանի հավաքականի եւ Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մղիթարյանը եղել է մեկնարկային կազմում եւ մասնակցել է միայն առաջին խաղակեսին։ 18-րդ րոպեին Մղիթարյանը Բլաշչիկովսկու փոխանցումից հետո հաշիվը դարձրել է 2-0։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։